وشر الأمور مدثاتها وكل مدثة بدا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا قبل يوم تنوندكيا الحديث الثامن حديث ينانك katika mlango الحديث الثامن حديث ينانك عن عائشة رضي الله عنها قالت kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha amesema hajajna tulihiji sisi ma pamoja annabii na mtume sallallahu alayhi wasallam hajajna tulifanya ibada ya hija ma pamoja na nani annabii sallallahu alayhi wasallam hija hii aliyoeleza hapa bibi Aisha si nyingine isipokuwa ni ay ama hajjatul wadaa ni ile siku yani ule mwaka wa hija ya kuaga ambao bwana mtume ilikuwa ni hija yake ya mwisho na anasema ibn Uthaymeen katika sharh yake وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها جميع زوجاته Bwana Mtume salam alihiji katika hija hii ya kuaga na wake zake wote, jamii zaujati, ingawaje anatusimulia simulizi hizi ni Bibi Aisha, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Mtume saa salam katika hija hii ya kuaga alikwenda pamoja na wake zake wote. Hajajna maa nabii sallallahu alaihi wasallam, tulifanya ibada ya hija. Hija hii ni hija ya kuaga hii hijjatul wadaa ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam faafadna eh, eh, yawm an-nahri basi faafadna bimaana tukafanya tawafu tukatufu bilbait yani alkaaba yawm an-nahri siku ya kuchinja ambayo ni mwezi kumi anasema faafadna tukafanya tawafu tukafuju tukafanya ile hali ya kwamba sasa tunatufu tawafu alifadha يوم yauma nahari siku ya kuchinja ambayo ni siku ya mwezi kumi faafadna yauma nahari bimaana kwamba tukenda makka na tukafanya tawafu ile ambayo inaitwa ni tawafu alifadha ni katika nguzo au ni katika ile tawafu iliyokuwa ya mtu lazima aifanye faafadna yawm an-nahr nasema mama Aisha basi tukafanya tawafu bilbaiti tawafu al ifada yawm an nahr bimaana ile siku ya mwezi kumi ambayo ni siku ile ya kuchinja baada ya kwamba watu wamesimama uwanja wa Arafa mwezi tisa ile siku kumi ya kuchinja ile tarehe kumi ndio inaitwa an-nahr fahadat Safia mama Safia akapatwa na hedhi akaingia katika siku zake fahadat Safia bibi Safia akapata hedhi Safia ni nani mpaka ikawa hapa mama Aisha radhiallahu anha akamtaja ni miongoni mwa wakeze wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa katika safari ile ya hija mizunguko ile lakini huyu mama Safia akapata hedhi Safia ni umu mu'minin radhiallahu anha ni mama wa islam radhiallahu anha anasema ibn Uthaymeen rahimahullah sabaqat tarjamatuha fi alhadithi raqam 206 kuhusu biography yake tulizungumza eh, ambayo iko katika hadithi 206 sasa shekha anatueleza kwamba tulizungumza lakini katika jilsa yetu hii hatujawahi kumzungumzia huyu Safia. Kwa labda turudi nyuma tuangalie huyu Safia radhiallahu anha mu'minina kuhusu biography yake ni nani na alikuwa na sifa gani kutarudi tena tutarudi nyuma kidogo eh, ili tupate faida katika eh, kuhusu mama Sofia hadithi 206 kama mtu atakuwa na kitabu anaweza akarudi akaipata hadithi hii kwa sababu zimeandikwa nambari eh hadithi 206 ni hadithi ambayo iko katika babu al-intiqaf babu al-intiqaf nafikiri tulisoma mlango lakini hatukuzungumzia habari za Safia nam hadithi yenyewe inasomeka hivi an safia bint Huyay radhiallahu anha kutoka kwa Safia bint Huyay radhiallahu anha qalat anasema kana nabii sallallahu alayhi wasallam alikuwa bwana mtume sana salam mutakifan akikaa itikafu kwa hivyo hii ni hadithi ambayo ina, ina ame, ame, ame rawi yani msimulizi ni Safia hatuna haja ya hii hadithi sisi haja yetu kumwangalia huyu Safia binti Huyayya ni nani kama vile ambavyo tupopata faida nyingi katika kisa chake katika biografia yake ameandika Ibn Uthaymeen katika tanbihu al-afham kuhusu tarjama yani biography ya huyu mama Safia kama ifuatavyo anasema hiya ummul mu'minina Safia huyu si mwingine isipokuwa ni mama wa Uislamu anaitwa Safia na jina lake kamili ni Safia bint Huyayya ibn Akhtab Sayyid Bani Nadir jina lake ni Safia binti Huyaya bin Akhtaba ni katika ule ukoo uliokuwa tunasema ukoo bora au ukoo wenye hadhi katika kabila hili linaitwa Bani Nadhir na min dhuriyati Harun ibn Imran ukoo huu ukifuatiliwa basi unaonekana ni chimbuko lake kutoka kwa nani Harun bin Imran ambaye huyu Harun bin Imran ni akhi Musa bin Imran Nabi Musa alayhi salam alikuwa na ndugu yake anaitwa Harun huyu walikuwa hawa ni, ni ibn am kwa hiyo huyu Harun bin Imran na vile vile huyu Musa ni Musa bin Imran kwa hiyo ukoo wa Safia bin Huyaya bin Akhtab unatokana na huko kwa kina nani Harun na alayhi salam na vile vile Musa alayhi salam washarikuhu fi risala alayhima salatu wassalam kama alivyoeleza shekhe wa ummuha na mama yake mama yake Safia ni min bani Quraidha ni katika kabila la Bani Quraidha. Kwa hiyo hapa tunapata ushahidi wa kutosha kwamba huyu Safia alikuwa ni Myahudi, mama yake ni Bani Quraidha na baba yake ni Bani Nadhir, ni katika makabila makubwa haya Kiyahudi. kanat tahta Salam bin mishkami e, al fafaraqaha Safia mwanzo kabisa radhiallahu anha alikuwa chini ya bwana mmoja anaitwa Assalam bin Mashkam al-Qardi al-Qurdi fafaraqaha bimaana ilikuwa ni katika hali ya ndoa thumma kisha Safia huyu radhiallahu anha tazawajat aliolewa na bwana mmoja anaitwa Kinanat bin Rabi'i an-nadhiri bwana huyu ni katika kabila la banu nadhir anaitwa kinanat bin, e, bin rabia kwa safia akawa ameolewa na bwana kinana bin rabii katika kabila la banu nadhir fakutila anha yauma khaybar bwana huyu kinanat bin rabii akauawa katika siku ya vita vya khaybar vita vya Khaibar vimetokea mwaka wa saba hijiria katika mwezi wa Muharram Khaibar ni eneo ambalo lilikuwa ni makazi au ndiyo sehemu ya mji wa Mayahudi na ulikuwa <clears throat> ni mji ambao ni very fertile ni mji ambao ulikuwa ni, ni wa kijani greenish kwa maana Mayahudi walikuwa wamejikita hapo katika mji wa Khaibar kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Khaibar walipopigana na Mayahudi katika mji huu mwaka wa saba mwezi wa Hijria mwezi Muharram huyu mume wa Safia ambaye ni Kinana bin Rabii akauawa katika vita hivyo kwa hiyo fawaqat fi sabi lidihyata bin Khalifat al-Kalbi Safia bin Huyayya akawa sasa ni miongoni mwa mateka waliotekwa, lakini akawa yuko chini ya sahaba anaitwa Dihyata bin Khalifa e, al-Kalbi. Kwa hiyo katika taratibu za kivita, baada ya kuuawa mumea huyu, kwa hiyo akawa sasa ni teka. Mateka walikuwa ni wengi, lakini katika mgawanyo wa mateka huyu sahaba Dihya Dihya e, bin Khalifa al-Kalbi akawa sasa yeye mmoja katika mateka wake alokuwa nayo alokuwa naye ni huyu nani Safia bin Huyayya bin Akhtab huyu Dihya zimekuja riwaya zinazoonyesha kwamba Jibril alayhi salam alipokuwa akija kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akija katika sura kibinadamu basi alikuwa anajifananisha anakuja na sura ya sahaba huyu anaitwa Dihya bin Khalid kama ilivyokuja katika musnad musnad Imam Ahmad an Ibn Umar an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala nasema wa kana Jibril alayhi salam yati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi surati Dihya alikuwa Jibril akimpokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura kwamba ya binadamu basi anaonekana Jibril ni sura ya Dihya ambayo ndio huyu sahaba alokuwa yeye amemchukua ame, ame huyu mateka nani e, e, Safia kwa hiyo kujibadilisha Jibril katika maumbile tofauti hili ni jambo ambalo lilikuwa ni la kawaida la kawaida kabisa tukumbuka kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja katika riwaya mashuhuri laiku alikuwa amekaa na masahaba zake mara akaja bwana mmoja amevaa nguo nyeupe ndevu zake nyeusi uso wake unang'aa haoneshi athari ya safari yoyote akaja akapiga magoti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi mashuhuri kisha akamuuliza nini uislamu nini imani baadaye alipoondoka ndo mtume akamwambia masahaba mnamjua yule sema ah, yule Jibril eh, amekuja kukufundisheni dini yenu. Kwa hivyo alikuwa Jibril alikuwa akija kwa mtume sallam katika sura tofauti, lakini mara nyingi alipokuja katika sura kwa mtume anakuja na sura huyu nani, Dihyat bin Khalifa e, eh, al ambayo huyu ndio tunamsoma sasa, huyu mama yetu Safia e, eh, bintu Huyayya bin Akhtab alikuwa yuko chini ya uteka e, wa huyu bwana Dihya katika enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam masala haya ya sura yana sura nyingi moja hii kwamba Jibril ajigeuza sura ya, ya dihia lakini vile vile wakati wa enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na eh, sahaba au tuseme ni mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika masahaba wote na watu wote katika enzi hizo mtu ambaye alikuwa akifanana sana na mtume sala salam ni Hassan bin Ali kama ilivyokuja katika riwaya ya Anas bin Malik katika Sahih Bukhari nasema ya Anas ya kwamba lam yakun ahadun hakuweko na mtu yoyote ambayo ashbaha bin nabii sallallahu alaihi wasallam min al-Hasan bin Ali Hassan bin Ali ambaye mjukuu wa mtume huyu ndo alikuwa amefanana anasema copyrights na mtume sallallahu alayhi wasallam almuhim ni kwamba mama Sofia huyu akawa yuko mateka chini ya sahaba huyu Rihad bin Khalifa al-Kalbi فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم akaja bwana mmoja akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala akasema أعطيت دحية ابنة سيد النظير وقريضة أه hivyo umempa umempa dihya dihya bin khalifa yule binti ambaye alokuwa ni anatoka katika ukoo mtukufu ukoo uliokuwa wa heshima na hadhi wa yani bani nadhir na bani quraidha la tasluhu illa laka hii haikukaa sawa haiwezekani jambo hili kwamba liwe ndo sawa iwe dihya yeye katika wale mateka alokuwa nao alowahifadhi mmoja awe ni binti huyu binti ametokana na koo mbili kwa kuraidha na annadhir ni koo za Kiyahudi zilizokuwa zinatisha huyu bwana akasema la tuslih haiwezekani basi فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya exchange akamchukua huyu Safia bin Huyay bin Akhtab kutoka kwa nani kutoka chini ya huyu Dihya bin Khalifa al-Kalbi wa ata Dihya badalaha na akampa teka mwingine badala ya Safia. Kwa Safia akaja chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bwana Mtume akamtoa teka mwingine akampa nani? Dihya. wa arada alaiha alislam fa aslamat, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akam, akam, akamfahamisha binti huyu juu ya Uislamu, akamwelezea, akampiga dawa katika Uislamu mpaka akaslimu, akakubali kuslimu na wastafaha li nafsihi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagua nafsi yake kwa maana ya kwamba ya kumuoa thumma a'taqaha kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akampa uungwana aka sasa ni huru kwa sababu ilikuwa moja ili awe muungwana ajikomboe lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akampa uungwana jaala itqaha sadaqaha na ikawa huu uungwana aliompa kwamba sasa wewe Safia kuanzia leo uko huru, ndio ikawa ni mahari yake katika ile swala la ndoa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoa Safia katika mfumo huu na katika hali ambayo kama tulivyoona, Safia sasa akawa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu islamu katika hii tarehe ya Safia kuna fawaidi ambazo zinajitokeza ziko wazi wazi. Faida ya kwanza tunaiona huyu bwana alokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fajaa rajulun ila nabii sallam faqala ataita dihyata eh, ibnata sayyidi nadhir alquraid, hivyo umempa Dihya Khalif bin Khalifa kwamba yeye awe ndio anammiliki huyu binti binti ambaye anatokana na ukoo zilizokuwa za hadhi na heshima za Bani Quraidh hii haiwezekani la tasli illa laka kuonesha kwamba masahaba walikuwa vile vile katika ile hali ya kumjali mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika mambo ya shakhsia kwamba wanamuona binti jinsi alivyo hadhi yake ile status yake inawezekana yule bwana afaa ende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yule alivyo basi aolewe na mtume sallallahu alaihi wasallam na sio dihya masahaba walikuwa heris yani wanapupa ya kumtakia kila jambo la kheri na kila jambo jema lenye manufaa mtume wao sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wanajua kwamba rasulullah ikiwa atapata utulivu basi naam ina maana kazi yake ya dini ya kueneza dini nayo itakuwa katika hali ya ufanisi mkubwa kabisa masahaba hawakuwa na ile hali ya kwamba e, selfishness kwamba kamuona mwanamke mzuri katulizana na huyu ayule yule namtakamie nam kwanza lakini anafikiria nani anafikiria huyu bwana mfaa anamfaa mtu kinyume na sasa watu sasa kila mtu akimwona mwanamke mzuri akawa kuna kibinti kazuri anajifikiria yeye kwanza hafikirii mwingine kwamba binti huyu kama labda ataolewa na shekhe fulani itakuwa vizuri zaidi ah, ah, ah, anajifikiria nikimpata mimi huyu mambo yatakuwa fresh bulbul hii haina maana kwamba mashekhe ndo wapigwe chapuo eh, ah, lakini ni vizuri tu kwamba watu wakaondokana na selfishness katika masala haya na vile vile moja katika faida tunaipata katika biography hii ya Safia bin Huyay radhiallahu ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alijalia mahari yake mama huyu ni kule kuachwa ungwana kule kupewa ungwana ndo mahari yake kumbe mahari inawezekana ikawa ni kitu chochote ambacho chenye manufaa na maslaha watu wengi wazania mahari ni pesa tu ehe basi mje hapa siku fulani ili tukupeni jibu la posa yenu na tutakutajieni mahari kwa hivyo waume wanakwenda kusikiliza jibu wanaambiwa kwamba bwana ombi lenu e, tumekubalieni tutamwoa binti yetu na tunakudaieni mahari ya milioni tatu na fanicha na seti ya dhahabu hii ndio watu wengi wafikiria hivyo, au wengine ni kwamba tutakudai mahari ng'ombe kumi na mbuzi watano na kondoo watano. Wengine tutakudai ni mahari. Almuhimu, watu wengi wamekuwa ni materialists katika swala la mahari, lakini kumbe inawezekana ikawa hata mwanamke akaolewa kwa mahari ya Qur'ani tu kama bwana wewe mahari yake huyu itabidi umfundishe Qur'ani umfundishe dini mahari yake umhifadhishe angalau ahifadhi juzuu ya amma mahari yake ajue lugha kiarabu mahari yake almuhimu haya ni mambo ambayo yamekuwa ni mageni mno katika familia za waislamu wengi wafikiria tu kwamba mahari lazima iwe ni nini iwe ni pesa pesa tu pesa pesa tu na faida nyingine ambayo tunaipata katika kisa hichi ni kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amefanya mahari ya binti huyu kwamba ni sadaka yani kwamba eh, kuacha huru kwake ni sadaka sasa ile harusi yenyewe jinsi ilivyokuwa harusi yenyewe jinsi ilivyokuwa kuna moja katika faida kubwa kabisa ambayo tunaipata kama alivyoeleza الألامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله كتك كتاب شاكي أداب الزفاف أكيليز مسألة يا وليمة السنة في الوليمة سنة كتك كرام يا روسي نكام يفوتاب أنا سيما وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا كتك مسألة كرام يا روسي بس هو إسلام وزنغتية مامو يفوتايو mambo mengi lakini hili la kwanza ndilo ambalo tutaelezea mahali shahid alawwal jambo la mwanzo anasema an takuna thalathata ayamin aqbid dukhul mahari afwan karamu iwe ni siku tatu baada ya dukhul kuna vitu viwili hapa ya kwanza ni siku tatu yani karamu iwe siku tatu la pili karamu ya harusi iwe aqbid dukhul yani baada ya kuingia ndani kwa Kiswahili tunasema je ushahidi upo ushahidi ni hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu ambayo akhrajahu Abu Ya'la bi sanadin hasanan na vile vile hiki katika Bukhari fi ma'nahu. anasema Anas tazawaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Safiya ndio huyu sasa tunamzungumzia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Safia bin Huyaya bin Akhtab wajala itqaha na akafanya mahari ya binti huyu ni sadaqaha yani wajala itqaha sadaqaha mahari yake ikawa kule kuachiliwa huru kwake kwa kumuungana wajala alwalima bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akaifanya karamu ya harusi thalathata ayyam kwa muda wa siku tatu Kwa hiyo tunapata fundisho zuri katika kisa cha biografia ya binti Safia. Kumbe karamu ya harusi nayo sunna ni kuifanya kwa muda siku tatu. Karamu ya harusi sunna baada ya dukhul, lakini wengi karamu ya harusi tunazifanya kabla ya dukhul, yani kabla ya kuingia ndani. Nini maana kuingia ndani? Ni pale ambapo bwana harusi tayari ameshaozeshwa zawajtuka eh, au kwa Kiswahili nimekuozesha fulani binti yangu kwa idhini yake eh, kwa, kwa, kwa ridhaa yake kwa idhini yangu kwa mahari tutakubaliana sasa kuanzia hapa ni kwamba huyu bwana harusi inabidi sasa anaweza kwenda na kwa mkewe na kuingia ndani kwa hiyo sunna ya, ya karamu ni pale anapokwisha mtu kuingia ndani ndiyo pafanyika harusi eh, eh, afwan walimatul arus kama ilivyokuja katika riwaya hii ya, ya, ya Anas bin Malik kwa sasa ndugu zangu Islam, watu wengi tumekuwa baid mbali na sunna hii ya karamu ya harusi wengi wetu karamu zetu tunazifanya hata kabla ya ahdi hichi ndio cha ajabu kabisa kabla ile kufungishwa ndoa watu kushikishwa mkono watu washapiga mpunga hii ni khilafu sunna ni kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam haya mshapiga mpunga nyini ndoa haijafungwa mara paa binti kagoma mimi simtaki bwana mchumba au situaibishe sasa sitaki sitaki kabisa haya mtautapika <laughs> Kwa hivyo sunna ya walima ya karamu ya harusi ni baada ya dukhuli na sio kabla ya dukhuli au kabla ya tendo lenyewe la harusi. Nafikiri ni miongoni mwa mambo ambayo e, ilikuwa tupate faida tu katika kisa hichi, na panapozungumziwa habari ya siku tatu ilikuwa katika enzi hizo inafanyika katika mfumo ambao kama alivyosema قالوا القاضي عياض ni kwamba wadhālika idha da'a fi kulli yawmin man lam yada' qablahu wa lam yukarrir alayhi yani unafanya karamu kwa 3 days kwa hiyo unawagawanisha watu leo siku ya kwanza ile labda ya karamu sema ah, mimi nitawaita mashekhe tu basi utakuja mashekhe watakaa watakula siku ya pili utawaita marafiki zako na jamaa jamaa siku ya tatu unawaita watu wengine kwa hivyo inakuwa katika mfumo huo yule alokuja mwanzo siku ya mwanzo hatokuja siku ya pili alokuja siku ya pili ya karama hatokuja siku ya tatu yani kila mtu anakuwa na zamu yake unawapangia katika hali hii na ni jambo ambalo mtu anaweza akasema basi itakuwa na gharama kubwa yani siku tatu ni waite watu waje kula tu gharama hizo zitazotoa ndugu zangu ni waislamu mara nyingi watu wanapozungumzia habari ya karamu kualika watu pia tuko mbali na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kivipi ni kwamba karamu imekuwa sasa kwamba kila aje, kila mtu aje katika karamu ya harusi kwa hiyo ima zinagaiwa kadi au tangazo tu, jamani, kuna walimatul arusi itakuwa hall fulani sehemu fulani, watu wanakuja. Almuhimu ikawa sasa kila mwenye mtu anakwenda katika karamu, lakini sunna ni kwamba la tusahibu illa mu'minan, bimaana ya kwamba eh, eh, anasema Al-Albani an yad'u salihin ilaiha, karamu waitwe watu wema eh, bi fuqara mafakiri kanu ikiwa ni mfukara aghnia ikiwa ni mafakiri au ni matajiri yani hao watu wema ikiwa ni mafakiri au matajiri basi karami ya harusi inaitwa ina, ina, wanaitwa watu waliokuwa wema katika riwaya iliyokuja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam rawahu imam abu daud hadithi abi sa'id al-khudri anasema bwana mtume la tusahibu illa mu'minan usifanye urafiki isipokuwa kwa yule mtu ambaye ni mu'min wala yakulu ta'amaka illa taqiyu wala asile chakula chako isipokuwa ni mtu mwenye kumcha Allah kwa hiyo kuna points una pick eh karamu yangu hii harusi eh, fulani na fulani na fulani na fulani na fulani mara nyingi wema hawawi wengi kiasi hicho kwa hiyo kwa muda siku tatu mtu ana afford kwa kufata utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam unamwaita mashekhe unawaita waumini mwadhini maimamu unawaita lakini sasa ukitaka kuwaita watu wote holi lijae kweli utasema sunna ni ngumu kumbe wewe umeacha sunna ya namna kualika watu almuhimu tunarudi katika kisa chake huyu mama wakanat halimatan aqilatan min khiyarati nisa alikuwa ni mwanamke ambaye mke wa mtume saa salam mwenye akili nzuri mpole ni mbora katika masala ya ibada na vile vile katika zuhudi tufiat fi ramadhan sanata 50 hijria radhiallahu anha alikufa mama huyu Safia radhiallahu anha mwezi wa Ramadhani mwaka wa hamsini hijiria. Kwa hiyo hii ilikuwa ni dondoo fupi ambalo la bitu. Narudi sasa katika riwaya yetu.